بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد فنواصل مستعينين بالله تبارك وتعالى الكلام على هذا الموضوع المهم وهي قضية حساسة لا سيما في هذا العصر ولا سيما في مثل هذا البلد فلخصنا مذهب هؤلاء الخوارج في أمور ثلاثة التنفير أولا وقلنا أننا نقصد بالتنفير التنفير من الأمراء والعلماء وكذلك التكفير وأمر ثالث التفجير و بينا نوعا ما ما نقصد بهذه الكلمات ولعلنا نعود إلى كلام الأجر رحمه الله فإنه قال ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين فإن هذا الفكر يتوارثه الخوارج قديما وحديثا أخذوا هذا المبدأ من ذي الخويسرة كما تقدم معنا وطوروه أطوارا كلها أسوأ من بعد إلى يومنا هذا ولعل السبب في ذلك أنه يتعلق بهذا الفكر طمع كثير من الناس وكثير من الجماعات في الرياسة وفي الأموال وما شابه ذلك من الأغراض الدنيوية عياذا بالله وفي هذا الزمان نجد كثيرا من الجماعات المنتسبة للإسلام تمثل فكر الخوارج من هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين ومن هذه الجماعات جماعة القطبيين والسروريين وبعض الجماعة الأخرى مثل الحدادية وما يسمى أحيانا بجماعة الدعوة والقتال أو الهجرة والقتال ونحو ذلك من الأسماء التي هي أسماء قد تكون في الظاهر موافقة لبعض المظاهر الإسلامية وإنما هي في الحقيقة أسماء أطلقت على جماعات خارجية والعياذ بالله ولعلنا نلحق بهم جماعة التبليغ وإن كان البعض يستغرب من هذا الكلام وفعلا قد أثبت أهل العلم أن جماعة التبليغ في الحقيقة تخفي ما قد لا يظهر على كثير من الناس وهو هذا الفكر الخارجي فإنهم يخرجون ببدعتهم الخبيثة عن طريقة أهل العلم وقد صرح بعض زعمائهم بالعداء الشديد لبعض الحكومات الإسلامية وفعلا قد وجد مع بعض الجماعات الخارجية بعض الأفراد من جماعة التبليغ من ذلك ما حصل في مكة المكرمة من فتنة جهيمان فقد وجد من ضمن هؤلاء الجهيمانيين بعض التبريغيين وفعلا يوجد فيهم من يحمل هذا الفكر فكر التكفير والخروج والعياذ بالله On a vu à partir ou à travers les propos de l'imam al-Ajurri, nous avons lu précédemment, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit ainsi que ceux qui sont sur leur voie parmi le restant des groupes de Khawarij qui héritent les uns les autres de cette idéologie, que ce soit dans les temps anciens ou à l'époque contemporaine et qui se soulèvent contre les imams et contre les émirs et qui rendent permis le fait de tuer les musulmans. On retient donc ici que cette idéologie, certains groupuscules l'héritent d'autres. Et donc, on retrouve ces différentes manifestations de cette idéologie kharijite dans de nombreuses sectes se réclamant de l'islam. Tout cela a commencé donc à l'époque du prophète salam, avec la réaction de Dhul face au prophète salam. Ensuite, avec les premiers Khawarij qui s'en sont pris aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, et qui en sont venus à tuer Uthman et Ali, et ainsi de suite, et jusqu'à nos jours. Et il est possible que la cause de cela, c'est-à-dire le fait que cette idéologie se perpétue dans le temps, c'est qu'en vérité est lié à cette idéologie certains intérêts terrestres, c'est-à-dire de ce bas monde. Et tu trouves que bon nombre de gens, voire bon nombre de groupuscules, se rallient à cette idéologie du fait de leur opportunisme dans ce bas monde et du fait qu'ils courent après l'argent ou après euh, la présidence. Et c'est ainsi donc qu'ils en viennent à se rallier à cette cause mauvaise, à cette, à cette idéologie répugnante. Et à notre époque, il y a certains groupes donc qui représentent l'idéologie des Khawarij, parmi eux le groupe des frères musulmans, Al-Ikhwan al parmi eux également ce qu'on appelle Al-Qutbiyoun, qui donc euh, ont suivi l'idéologie de Sayyid Qutb, qui fait partie de ceux qui ont statué de la mécréance de l'ensemble des sociétés musulmanes. Donc il faut se dire que selon Sayyid Qutb, qui est mort donc il y a plusieurs décennies, mais qui en vérité, comme certains ulama l'ont prouvé et établi, est à la base et à la source du takfir contemporain, il faut savoir que pour cette route, l'ensemble des sociétés euh, musulmanes ne le sont pas. Il a donc statué de la mécréance de l'ensemble de ces sociétés-là, et cela apparaît de manière euh, claire pour quiconque prendra connaissance des propos qu'il a tenus, notamment dans son livre Ma'alim euh, fit ou un titre dans ce genre. Également, donc, il y a Sururiya, qui se réclament donc de Mohamed Sourour. Et il y a également d'autres groupuscules, parmi lesquels euh, le groupe pour le combat et la prédication, ou le groupe pour ci et pour ça, plusieurs appellations qui, en vérité, cachent derrière des groupuscules relevant de l'idéologie des Khawarij. Et également, même si cela peut surprendre certaines personnes, on compte parmi les groupuscules qui portent cette idéologie-là et l'étendard euh, de l'idéologie des Khawarij le groupe d'établir. Ça peut paraître surprenant, car à la base, ils se réclament comme étant un groupe apolitique. Apolitique, c'est-à-dire euh, ne s'occupant pas de la politique. Et comme étant un groupe pacifiste. Pour ça que d'ailleurs, certains les appellent l'ahbab, les bien-aimés. Les... Et que donc ils ont une apparence gentille et pacifiste. Et en vérité, ils cachent bien souvent euh, cette idéologie révolutionnaire. Je dis bien souvent pour ne pas généraliser, mais un bon nombre de leurs membres se rallient à ces causes-là. D'ailleurs, il a été prouvé que parmi les adeptes de Joe Heyman pour euh, le resituer donc dans l'histoire, c'est une personne qui, il y a quelques années de cela, avait pris en otage la mosquée sacrée de la Mecque faut savoir que parmi les disciples et les adeptes de Juhayman, il y avait un certain nombre euh, de membres du groupe d'établir. Et on peut trouver que même dans le pays dans lequel nous vivons, les milieux fréquentés par l'établir sont des, entre guillemets, des lieux dans lesquels les Khawarij viennent recruter euh, certains adeptes. Et étant donné que parmi les gros points qui leur sont reprochés, il y a leur absence d'intérêt pour la science religieuse, il est tout à fait concevable que leur ignorance récurrente les pousse à adopter ce genre euh, d'idéologie. Donc il est impératif d'être attentif, éveillé, de connaître la gravité de chacun de ces groupes, afin de ne pas se laisser avoir nous-mêmes par leur déviance, et afin de pouvoir prévenir notre entourage, afin de pouvoir prévenir notre euh, jeunesse de ne pas fréquenter ce genre d'individus. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة وجوب الحذر من هذه الجماعات المبتدعة فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن ذلك قوله جل جلاله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إنه سيأتيكم أناس في آخر الزمان بما لم تسمعوا يعني بما لم تسمعوا من أمور دينكم أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلنكم ولا يغرنكم أو, قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم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 يقصد بالتحذير الخوارج وقد قاتل أصحابه رضوان الله عليهم الخوارج الذين ظهروا في عصرهم ونستفيد من هذا وجوب الوقوف بعزم أمام هؤلاء المبتدعين قال ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبان الصغرى ومن السنة مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرناه يعني قال هذا الكلام بعد أن ذكر آه، بعض مظاهر البدعة والضلال فقال ومن السنة مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له أي بغضه وهجران من والاه ونصره وذب عنه يعني من دافع عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة هذا كلام يعني عظيم ومن السنة مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرناه يعني شيئا وبعض الناس اليوم يقولون يعني فلان يعني سني سلفي وإنما أخطأ في مسألة من المسائل إذا ما نظرت إلى المسألة التي أخطأ فيها تجده قد اعتنق مذهب الخوارج أو المرجئة أو الجهمية أو الروافض أو أصحاب هذه البدع الكبرى ويقال سلفي سني أني أخطأ في مسألة من المسائل بينما كان السلف يحكمون على المرء بالبدعة إذا خالف السنة ولو في مسألة واحدة من المسائل التي قد خالف فيها أهل البدع وأقصد بذلك تلكم المسائل الكبرى مثل الخروج والتجهم والرفض وما شابه ذلك فقال ومن السنة مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرنا وهجرانه ومقتله والمقتله وهجران من والاه ونصره وذب عنه يعني حتى الذي يدافع عنه يلحق به ويحذر منه ويهجر ويبغض ومن صاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة فهذا مما يجعلنا ندرك خطر هذه الأمور وهو مما يحذرنا من خطر ظاهرة ظهرت في هذا العصر وهي ظاهرة التمييع وظاهرة التخذيل ونشكو من هذه الظواهر في عصرنا وفي بلدنا هذا خاصة في هذا الباب الذي طرقناه اليوم باب الخروج وقضية الخوارج ونسمع بين حين وآخر بعض رويبضات هذا العصر في هذا البلد يتكلمون بكلمات مستنكرة عجيبة غريبة قال بعضهم وقد سئل عن أسامة بن لادن وهو معروف بالبدعة والضلال حكم عليه علماء هذا العصر بالبدعة والضلال وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فسئل بعضهم عن أسامة بن لادن وقال لم أشرب القهوة معه يعني ما, ما, ما هذا الضحك على عقول الناس وهذا اللعب وهذا التخذيل هل النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أن يشرب القهوة مع ذي الخويسرة حتى يقول لأصحابه سيخرج من ضئده هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلي لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هل انتظر ابن عمر مثلا أن يشرب القهوة مع معبد الجهني حتى يقول فيه لما بلغه أنه ينكر القدر هل انتظر أن يشرب القهوة مع معبد الجهني حتى يقول لمن سأله عن حاله إذا لحقتم بهؤلاء فأخبروهم أنهم براء مني وأني بريء منهم وآخر سئل أو كان يتكلم عن بعض الجماعات جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وكان يمثل بقضية شخص رآه مهملا في بعض الأمور وكان يقول ذاك الرجل مهمل في دينه ولا تكاد أو لا يكاد لا يذكر الإخوان التبليغ ثم قال خلاص يا أخي فهمنا الإخوان التبليغ يعني فهمنا خلاص يعني انتقل إلى قضية أخرى أهكذا كان السلف يتعاملون مع هؤلاء خاصة وأن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ من الجماعات التي لها انتشار وتأثير في هذا الزمان حتى لا يكاد بيت مسلم يخلو من بدع هؤلاء الجماعات وأنت تقول خلاص فهمنا انتقل إلى موضوع وقضية أخرى وهذا إن كان يصح أن نطلق عليه وصف فإنه التخذيل والعياذ بالله فنجد في سلفنا الصالح قدوة حسنة في الوقوف ضد هؤلاء دون مجاملة ودون مداهنة كما نجده في هذا العصر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن أي نعم Il faut savoir, et c'est par cela qu'on va terminer, que nous trouvons dans les textes du Coran et de la Sunna ce qui rend obligatoire le fait d'être sur nos gardes vis-à-vis de ce genre de groupe et de groupuscules, innovés et étrangers à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit, à traduction approximative du sens, et ne penchez pas vers ceux qui font preuve d'injustice, auquel cas le feu vous toucherez. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, il a certes fait descendre sur vous que lorsque vous entendez que les versets d'Allah sont tournés en dérision et sont sujets à la mécréance, alors ne vous asseyez pas avec ceux qui se rendent coupables de cela. Auquel cas, vous seriez similaire à eux. Certes, Allah va réunir les hypocrites et les mécréants, tous ensemble, dans la GN. Il a également été rapporté dans l'introduction du recueil authentique de l'imam muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, que le prophète a dit, va se présenter à vous à la fin des temps des gens qui vont venir à vous avec des choses, c'est-à-dire liées à votre religion, que ni vous ni vos ancêtres n'avez entendu. Méfiez-vous donc d'eux et soyez donc sur vos gardes qu'il ne vous égare pas et qu'il ne vous induise pas en erreur ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi euh, wa sallam. Également, l'imam muslim a rapporté d'après Aïcha radiallahu anha qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah dans la traduction approximative du sens et la suivante Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui constitue la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à différentes interprétations. Quant à ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement, ils mettent l'accent sur les versets qui peuvent prêter à diverses interprétations, en recherchant par là la dissension et en recherchant par là à leur donner une mauvaise interprétation. Or, seuls Allah et ceux qui sont enracinés dans la science en connaissent la réelle interprétation. Ils disent, c'est-à-dire ces derniers disent, c'est-à-dire ceux qui sont enracinés dans la science, ils disent Nous y croyons car tout cela vient de notre Seigneur. Et seuls ceux qui sont doués d'intelligence se rappellent en réalité. Le prophète, après avoir récité ce verset à son épouse Aïcha, anha, a dit Lorsque vous verrez ceux qui mettent l'accent sur les versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses, alors sachez que ce sont eux qu'Allah a nommés, méfiez-vous donc d'eux. C'est donc ce comportement que nous nous devons d'avoir. Le fait de ne pas pencher vers ce genre de personnes-là, le fait de nous écarter de ces gens-là, de ne pas les côtoyer, et le fait de nous méfier d'eux, comme nous l'a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le messager d'Allah, wa il a mis en garde contre les innovateurs de manière générale, et plus particulièrement contre les khawarij. Il faut savoir que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont combattu les khawarij qui s'étaient rebellés et soulevés contre les musulmans. Ibn Battah, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Ibana Al-Sughra, et il fait partie de la sunna, de s'écarter de quiconque en viendrait à apporter foi à une seule chose que nous avons mentionnée précédemment. Étant donné qu'il avait précédemment mentionné certaines innovations et certaines idéologies étrangères à la sunna. Et il a dit, il fait partie de la sunna de s'écarter de quiconque en viendrait à apporter foi à une seule chose de ce que nous venons de mentionner. Et de le boycotter, de le détester, et de boycotter également quiconque s'allierait à lui, ou chercherait à le secourir, ou prendrait sa défense, ou le côtoierait, même si celui qui fait cela laisse apparaître la sunna et ça, c'est un passage très important de ce livre d'Ibn Battah qui nous explique la voie des pieux prédécesseurs vis-à-vis des innovateurs. Tu remarques ici que les pieux prédécesseurs, ils n'attendaient pas que toutes les innovations soient réunies dans une personne pour dire qu'un tel fait partie des Khawarij, ou qu'un tel fait partie des Mordia ou qu'un tel fait partie des Jahmiyyah, ou qu'un tel fait partie des ou quand elle fait partie des Soufis. Le fait de se rallier à un aspect de l'idéologie de ces gens-là était suffisant. Alors qu'à notre époque, tu trouves que certains disent un tel, il est de la sunna, il a juste commis une erreur. Quand tu regardes l'erreur qu'il a commis, c'est quoi C'est qu'il voit la légitimité de se soulever contre les gouverneurs, ou qu'ils voient la légitimité des manifestations, ou qu'ils insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils interprètent forcément certains attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certains disent, c'est un sunni qui a juste commis une erreur. Et constate également, à travers ce passage de ces propos d'Ibn Battah, la fermeté à avoir vis-à-vis de ces gens-là et également vis-à-vis de ceux qui s'allient à eux, ceux qui les défendent, ceux qui leur portent secours et ceux qui les côtoient, même s'ils laissent apparaître, même s'ils apparaître la sunna. Ce genre de passage-là, il est impératif que nous les gardions à l'esprit, surtout à une époque où règne un laxisme ambiant et récurrent, un tamir dans lequel bon nombre de personnes sont tombées, de même que certaines formes de dissidence et de trahison vis-à-vis de la sunna. Et si je peux citer certains exemples de cela nous concernant dans ce pays, à notre époque, le fait que, à titre d'exemple, une personne qui se réclame de la prédication, et qui même est malheureusement et tristement célèbre. Et comme vous le savez à notre époque, les gens du faux utilisent la crédulité de la masse des musulmans et ils ont recours également aux médias, Internet, euh, également la télévision et toutes sortes de moyens de communication qui leur permettent de propager leur venin. Une personne donc a été questionnée, qui se réclame de la prédication sur la scène francophone, a été questionnée à propos d'Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que tout le monde a déjà entendu parler de lui, Oussama Ben Laden, c'est un Khariji. il fait partie du groupe que nous dénonçons depuis euh, le début de cette modeste intervention. Et quand nous disons que c'est un Khariji, nous ne nous basons pas sur ce que les journaux ont pu dire ou sur ce que les informations ont pu dire. Mais nous nous basons sur le témoignage des gens de science. Il faut savoir que le Cheikh Ibn Baz, qui est partie des grands savants de cette époque, qu'Allah lui fasse miséricorde, a clairement exposé que euh, Oussama Ben Laden fait partie des Khawarij. C'est donc quelque chose qui est connu de toute personne ayant au minimum senti un jour dans sa vie l'odeur de la sunna. Cette personne donc, auquel je fais allusion ici, et je m'abstiendrai de citer son nom, peut-être que ce n'est pas opportun dans ce genre de contexte, à moins que ça ne le soit, euh, il a été posé, la question a été posée concernant Osama Ben Laden. Qu'en est-il d'Osama Ben Laden Ce jeune, ce novice, a répondu euh, Désolé, mais je n'ai jamais bu le café avec lui. Yani, Oussama Ben Laden, il n'y a pas une personne au monde qui ne le connaît pas. Il n'y a pas un musulman qui ne connaisse pas Oussama Ben Laden et son égarement. Les ulama ont mis en garde contre lui. Ont exposé le fait que c'est un révolutionnaire, dissident, khariji, et toi, tu viens et tu dis je n'ai jamais bu le café avec lui. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dhul Khwaisira a dit ce qu'il avait dit, il a attendu de boire le café avec lui, de se poser, avant de dire à ses compagnons, il va être issu des suiveurs de cette personne-là, des gens, vous allez mépriser votre prière face à la leur, votre jeûne face au leur, ils lisent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge, ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier. Si jamais je vis à leur époque, je les exterminerai, comme Ad fut exterminé. Est-ce que Ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsque l'égarement de Ma'bad al-Juhani concernant le sujet dogmatique du destin lui a été présenté, et qui lui a été présenté comme Abad al-Juhani, nier le destin, est-ce qu'il a attendu de boire le café avec lui avant de dire, lorsque vous les verrez, c'est-à-dire Ma'bad et ses disciples, dites-leur qu'ils me sont étrangers et que je me désavoue d'eux La réponse est non. Est-ce que les compagnons ont attendu de boire le café avec les Khawarij pour les combattre Mais en vérité, c'est là de la lâcheté et un manque de loyauté vis-à-vis de la communauté musulmane et de sa jeunesse que de s'esquiver de la sorte face à des sujets aussi sensibles. Un autre exemple que l'on peut citer, lorsque un autre novice parmi les novices de cette époque, dans le pays dans lequel nous vivons, s'est mis à aborder le cas des frères musulmans et d'établir et a dénoncé le fait qu'un jeune qu'il connaissait était négligent dans certains aspects de sa religion et qu'il était malgré tout toujours en train de parler des Juan et d'établir. Il a répondu en disant on sait que les rois et les tablures, ils sont égarés. Khlas, yani, c'est bon maintenant, on passe à autre chose. Est-ce que c'est comme ça qu'on oriente la communauté musulmane Est-ce que les pieux prédécesseurs de cette communauté, afin d'inciter les gens à fournir des efforts dans l'adoration d'Allah, ils les dissuadaient d'être sur leur garde vis à -vis des innovateurs Non mais plutôt s'il voyait de la négligence chez une personne en termes d'adoration, il lui rappelait Allah, il lui rappelait le jour dernier, il le remotivait, il le conseillait, éventuellement il le blâmait, mais en aucun cas il l'incitait à faire un bien en délaissant un autre bien et en l'incitant à baisser sa garde vis à -vis des partisans de l'égarement. Surtout qu'à notre époque, les groupuscules visés, à savoir celui, ou les mouvements visés, à savoir ceux des frères musulmans et d'établir, font partie des mouvements les plus actifs, à tel point que tu trouveras peu de maisons, peu de familles musulmanes sans qu'elles n'aient été touchées par les innovations de ces mouvements-là. Il faut donc, barakallahu fikum, être éveillé être sur nos gardes et également ne pas se laisser, se laisser berner par ces différents euh, discours. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de tous les troubles qui soient apparents ou cachés. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous montrer la vérité en tant que telle et de nous permettre de la suivre et de nous montrer le faux sous sa vraie forme et de nous aider à nous en écarter je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, de préserver les dirigeants musulmans des mots des ennemis de l'islam. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de secourir nos frères et sœurs en tout lieu, de les secourir contre ceux qui sont injustes et les oppressent. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder son pardon, sa miséricorde d'accepter notre repentir et on va s'en tenir à cela et je vous donne rendez-vous donc demain après la prière de Dhuhr de Dhuhr Inch'Allah pour aborder un autre sujet en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin جزاكم الله خيرا